อิทานิกัสสะพระคุวาตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะปริภาระตูปชายะเตวิสะตังวัชริตระสัญจะสตาทิกานิเทวีตังวัชระกาจานิอาติกันตานิสติปันนาการวัยเชนะขันวาสนมาสัจจา ปัญญาสมังทินนาวาระวะเสนะสนะสันตระวาโรโหติเอวังตัสสะสุขวะโตเอวิพานาสาสนาโยกาละคณนาสันนัตเทตัทานติ สุขานามาตุเุ้าพุธังสาสุนายุกอนจันเดินเตวันปริมิทานแห่งองค์สมเด็จพระบิชิตมานรหันได้สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้เรื่องแรกดีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามพันสา รัะยุบันในสมัยธันวาคมมาเจอพขึ้นที่สิบห้าวันจันทร์วันนี้ขึ้นปัจจุบันในวันยอพุทธศาสนาอยู่ก่อนจำเดินถึงวันปรินิพานแห่งองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีนัยยะอันพุทธบริษัทโยพึงกำหนดนับได้ด้วยเจ้าสาระชนีนะโมตัสสะพระผูว่ตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัชนะโมตัสสะพระผูว่ตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะพระผูว่ตู อรหัตูสัมมาสัมพุทธะทีเลนะสุขติยันติทีเลนะโพชสัมปทาทีเลนะนิพพิยันติปัจฉมาสีลังวิโสชเยทีในโอกาสแบบนี้อาตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา ความเป็นมาในอานิสงส์ของศีลเพื่อเพื่อสัแจ้องค์ศรัทธาบารมีที่บรรดาธนิกราธานะบนดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญดุศลใจกัมตักคือเราขึ้นแต่ขั้นเดินอ้ายวันนี้ตรงกับวันที่สิบห้าธันวาคมสองพันห้้าริบสามเป็นวันจันทร์ ในการสมาทายถึงขมับรรดาท่านพุทธวิสัททุกท่าน วันนี้ชนะนาทายกเพื่อจารย์สงาได้นำสมาทานสินแปดไปที่เราเรียกว่าอุโบสถศีลคำว่าสินแปดกับโบสถศีลนี่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือสุขาบทมีสุขาบทครบถ้วนเหมือนกันแต่ว่าสินแปดในสาได้ไม่จำกัดการเวลา จะได้สามากกันได้ รักษาน้อยกันได้รักษาหลายวันหลายเดือนหลายปีตลอดชีวิตก็ได้ แต่สำหรับอุโบสถศีลนี้องค์สมเด็จพระจอมใจเรียกว่าใช้คำว่าอยู่จำโดยคำลงท้ายว่าอิมันจะรติอิมันจกริรสังซึ่งแปลว่าพราพเจ้าขอสมาทานบันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นต้น รวมความได้ศีลได้สองในการคือโมสเสิีกับิ้นแปดได้ว่าด้วยอันิสงส์ก็เหมือนกันและสายทิกาจิขาบทเี้ือนกันเป็นสิลธรรมจัจทร์เราจะกล่าวด้วยสิีลองสมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัญญัติไว้จัดเป็นหลายประเภทคือว่าหนึ่งิ้นห้าที่เรียกว่าปกติสีล ด้วยการมีสองอุโบสถศีลและศีลแปดเป็นศีลรมจันทร์สำหรับเทวาสำหรับสมณเณรมีศีลสิบพระมีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดฤาษีมีมีศีลสองร้อยสามร้อยสิบเอ็ดเป็นต้นรวมความแล้วก็ใช้คำว่าศีลศีลแปลว่าปกติถ้าประพฤติได้ตามปกติตามฐานะขั้นตอนก็จะมีความสุข เรื่องอายุสองข้อสี่นี่มันดาจนพุทบริษัทฟังกันมามากวันนี้ขอเทศย่อลงมาสักหน่อยเอาแค่อายุสองสี่ตัวเดียวขนาดจะขอได้ไม่ได้สี่ตัวเดียววันนี้จะเทศอายุสองของคนรักษาสี่ตัวเดียวแล้วขาดสี่หนึ่งตัวมีผลตามที่พระเจ้าว่าสีเลยในสิกติงยันติ มีศีลเป็นเหตุให้มีความสุขสีเลมะโพกันสมถามีศีลเป็นเหตุให้มีทรัพย์สมบัติมากสีเลมะนิสติยันติ มีศีลเป็นเหตุให้มีความสงบสงบจากความทุกข์ใดๆเรื่องราวมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงประชุมอยู่ วันนั้นเวลานั้น องค์สมเด็จพระบรมศรูทรงประทับอยู่ในพระเมืองสาราณสีอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าประเสนทธ่โกศลอรมกษัตริย์ในตอนนั้นปรากฏพระเจ้าประเสนทธ่โกศลอรมกษัตริย์เป็นบาทชายคือมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอย่างยิ่ง ไม่เช่อย่างเรื่องพระองค์ทรงปราถนาพระตภูมการฟังเทศจากพระพุทธเจ้าทุกคราปคนดีเขาไปด้วยเขาได้ไปโสดาจีคาชานาคาละหันสำหรับพวกศาสนาพระโพธิญาณคือจะเป็นพระพุทธเจ้าน้นก็ได้แค่ไตรสมาคมเพราะนั้นว่ามีความเคารพในพระไตรสมาคมคือพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงมีถึงห้าบริสุทธิ์จริง อาศัยที่เรามีความเลื่อนใสแล้วก็ตั้งใจปรารถนาพระสุริยานการบรรพุกุศลในการนั้นจะเป็นหนักมากในในเรื่องในตัวสมาคนการบำเพ็ญทางจะหนักใจใช้เพราะห์็หนัก อยู่มาภายหลังในวันหนึ่ง เวลานั้นฉัเด็จพระผู้มีพระภาคจยังประทับอยู่ที่ไหนอยู่ในเรื่องคำบุดีมหาวิหารนิลาลีสาขาร้าสวาย เราจะมีคืนวันหนึ่งให้เจ้าไประเสริฐที่โกศลบรมกษัตริย์เป็นบาดท้าเธอทรงประทับอยู่ในห้องมันเป็นมันเป็นสิริในตอนดึกวันนั้นท่านยังไม่หลับก็ปรากฏมีเทะการองค์หนึ่งมีเทวดาองค์หนึ่งประกาศเป็นว่าเป็นเทะการถือกระบองเหล็กใหญ่ปลายกระบองแดงสามดวงแสงเส ในชี้หน้าพระเจ้าะเสิฐที่โกสมเด็จพระสัตว่าพระบาทท้ายคือยากนี้ไปเจ็ดวันจะต้องตายถ้าพยายามสร้างความดีไว้ ถ้าไม่สร้างความดีตายแล้วจะมีทุกข์มีนรกเป็นต้นเป็นที่ตายเมื่อยืนยันให้ทำแบบนั้นในใจพระเจ้าประเสริฐที่จะถึงก็ถามว่าตายแน่หรือไม่แน่ต้องตายแน่แต่ใครตายในเจ็ดวันไม่รู้ไม่เกินเจ็ดวันตายแน่ เป็นนั้นว่าพระเจ้าประสงค์ที่ประสงค์ก็ตกใจคิดว่าเราก็ทำบุญใหญ่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอยู่ในประเทศของเรามากกว่าที่อื่นเราก็มีความเคารพในพระองค์เคารพในพระเยสงฆ์ทำทานกันมาแต่ว่าการทำความดีกับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมจะไม่ช่วยเราบ้างหรือ แต่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่ของกรรมกรรมในชาตินี้ดีตัวกรรมในชาติก่อนอาจจะไม่ดีไล่เลยก็นั้ว่าเออขึ้นชชตาขึ้นมาก็จึงประชุมมุกเสนามาแค่ราชบริพารทั้งหลายว่ามาคืนนี้เราเห็นว่าการมาชี้แจงกับเราว่าเราจะตายภายในจิตใันือไม่เกิจัดวังข้างหน้านี้ต้องตายแน่เราจะทำยังไงดี บรรดาใหม่ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มีสองพวกคือพวกเรือสีหรือว่าอาจารย์ทั้งหกพวกหนึ่งก็ได้สี่ข้าอาจารย์ทั้งหกพวกนั้นก็บอกว่าต้องทำวิธีบูชายันไอการบูชายันนี่เขาต้องฆ่าคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสัตว์คนก็ต้องฆ่าคนที่มีความรักมากสัตว์ที่จะต้องฆ่าก็ต้องฆ่าสัตว์ที่มีความรักมาก ก็เป็นสัตว์ที่มีคุณ พระเจ้าเราเสียหน้าที่ก็สนฟังแล้วก็ไม่สัดใจองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นศาสนาเพราะฆ่าสัตว์มันเป็นบาปยังได้โดยถามบรรดาหมายข้าบริพารที่เดป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระข้าคเจ้าก็ปรากฏว่าดปถามบริหิตเข้าบริหิตก็บอกว่าถ้าหากว่าพระองค์จะเป็นต้องตาย ไอ้ความตายที่มันมีกับคนทุกคนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนทุกคนจะต้องตายเพราะว่าถึงกับเราจะทานทีได้ก่อนจะตายนี้ก็สร้างความดีไว้ซสียก่อนแล้วก็ตายแล้วมันจะมีผลที่มีความสุขโดยคนทุกคนถ้าเกิดใหม่หนึ่งจะต้องมีน้ำกินแต่บริการมีสองจะต้องมีท่านั่งที่นั่งพักสบาย สามเขาว่าเดินไปทางไหนก็มีแม่น้ำดำคลองต้องมีสะพานข้ามแล้วก็สี่ก็มีสถานที่อยู่องค์สมเด็จพระบมครูทรงตรบว่าถ้าสร้างงานเป็นสายารณประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กับคนเดินทางคนกันพามันมีประโยชน์มากเรื่องขอองค์จงปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้ ต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นหน้าจะไปถามไม่ยักไปเพราะเราหันก็เยอะหน้าจะไปถามไม่ยักไปแล้วก็ถามเรืองก็ดีแต่มันว่าพระเจ้าประสงค์ที่ประสงิฐก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้น ถ้าเราจะตายไปจากชาตินี้ ชาตินี้เรามีที่อยู่มีพระราชฐานมีบริเวณเขตกว้างและมีทั้งประเทศเราก็จะต้องสร้างสถานที่อยู่คือทำที่อาศัยของคนยากจนก็จะสร้าง ที่สถานหนึ่งที่นั่งเล่นสมาธิบายคือสาสาลาสาธารณะให้เดินไปเดินมาจนพักในระหว่างทางต่างๆคิดว่าถ้าไปไหนมันมีความลำบากมีน้ำลงคลองก็สร้างสะพานชาติหน้าหรือไปไหนมีสะพานข้ามก็คิดว่าคนเดินทางคนเหนือสามันจำเป็นต้องใสศน้ำเป็นเส้นสีเกินเสร่น้ำเหนือสมากก็ส่งต่อสป่นสัตว์เป็นสายตระนะ จึงได้สั่งเกณฑ์คนจ้างคนทำให้เสร็จก่อนเจ็จวัน ทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเป็นความในสงฆ์มหาจักรยก็ทุ่มเทเงินทองที่มันไม่อันทุกสิ่งทุกอย่างได้สร้างเสร็จก่อนเจ็จวันเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ไม่ไปไหนก็นอนอยู่ในห้องมันทำเป็นสีนั่งภาวนานอนภางนานึกถึงความดีที่ตนกระทำคิดว่าวันที่เจ็บยังไงยังไงเพื่อการให้ยืนยันมันก็องตายกันแน่ รวมความว่าวันที่เจ็ดมันก็ไม่ตายรอมาอีกเจ็ดวันมันก็ไม่ตายสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดมันก็ไม่ตายทุกทีตอนนี้พระเจ้าประเสริฐที่เกสนโดยมากก็เป็นคนที่มีความจริงจังอยู่มากจึงคิดว่า เพราะเพราะการมีความจริงก็จะเรื่บ้าไม่น่าจะโกหกครไม่ได้ต้องเอาเพื่อการมาต่อว่าต่อขันก็ให้ได้เรื่องเราไม่ต้องเอาเรื่องกันแน่ วันนั้นว่าอยู่ในป่าบรรยากาศเรื่องใหม่ให้ขบวนตีว่าใครรู้จักที่อยู่ของประการบ้างไปตามประการมาจะต้องมาเจรจากันก็เลยมีใหม่เสนอไปตามมาได้เขาจะให้นโยบายประเทศเก่าบรรยากาศไปทั่วเมืองว่าใครสามารถจะติดต่อกับราการได้ ถ้าใครจิรับอาสาจะติดต่อราชการได้อันดับแรกจะให้ทองคำเท่าลูกซักหนักเกินกว่าหนึ่ง น้ำหนักก็เป็นเรื่องกับตัวของตัวเองไอ้ทางคำเขารูปทักยมันมีน้ำหนักสูงแ้วถ้าสามารถจะติดตอนที่จะไปนะถ้ารับเอาสาไปให้ทองคำให้ลุกทักเสียว่าไปตายแล้วไอ้ทองคำเรื่องครอบครัวแต่ภายหลังถ้าจับมันได้ติดต่อเพื่อการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะจับมา ในเวลาจับมาแล้วจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งเป็นมหาอุปราชคือเนอำนาาครึ่งหนึ่งธรรมดาชา โดยการขณะที่คนลำบรรดาอมายให้การให้คนไป้ตอบประกาศกันวันนั้นก็มีเรื่องสำคัญคืนเดียวกันกับที่พระการมาแสดงตรงกับพระเจ้าประสูทธิที่ประสก็มีพรายคนหนึ่งก็ยังหนุ่มอยู่ มีพัญญาแต่ไม่มีลูกจะหากินในการข้าเนื้อข้าสัตว์ตลอดเวลามาในคืนวันนั้นจะก็นอนนึกนึกในใจ เราโอนหนอเราเกิดมาในใจมันไล่มีแต่ความเลวชีวิตแค่รายชีวิตเดียวมันคือฆ่าสัตว์มาเล้ยงชีวิตวันนึงตั้งหลายหลายชีวิตฆ่าสัตว์ใหญ่ยังโวยังควายยังยังเลี้ยงสมันก็ตามตัวมันโตแต่เราเราตัวเล็กกินสัตว์ใหญ่ที่มีเนื้อมากกว่าเราใช้สัตว์ตัวเล็กเราฆ่าหลายตัว ไอ้ความจริงการทำอย่างนี้เราสร้างความเดือดร้อนกับบุคคลอื่นไอ้ชีวิตของเราเนี่ยจะกินผักกินหญ้าเราก็กินได้ คนเดียวดูยองสมเด็จพระจอมไตรพระในสายรันดาพระเจ้าสัตว์พ่อสละราจะสมบัติมาบวชกินข้าวอยู่เขาจะพึงให้กินเขาก็ทรงอยู่ได้เพียงมันนั่งนึกในใจว่าโอ้หนี่ยการปฏิบัตินี้เป็นต้นไปเราเห็นจะต้องเลิกเลยกันทุกที ขึ้นที่เราการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้ต้องไม่มีสำหรับเราเราก็ตัดสินใจรับในวันนี้เป็นต้นไปไม่เลิกไม่ไปหาปลาหาเนื้อละวันรุ่งขึ้นก็นั่งแบบสบายๆทำใจเป็นสุขหลับตาเหมือนลืมตาเหมือนเนื้อก็เข้ามาเตือนแล้วก็ทำไมจะไม่ไปหาเนื้อหาปลาอาหารไม่มีไม่กี่วันไม่ช้าก็จะหมดก็ทำนั่งเฉยกันเป็นแบบเข้าสมาธิ เมื่อพูดื่อยๆก็ลืมตาสนมาแต่ที่จะควรใจที่เขกำลังเข้าสมาธิที่จะงานนะจำไว้นะจำเม่อให้เข้าแล้วก็ทำเข้าสมาธิใช่ไหมตอนนั้นว่าถามเมียถามว่าทำไมจะเข้าสมาธิมันก็ไม่มีจริงแล้วเข้าสมาธิได้หรือเจ้ก็บอกใจไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้ฉันทำสมาธิใจใจเกยวขยายโยมใช่ พญายมก็พาฉันไปดูนรกบอกไอ้ที่แกทำบาปไปโกศลทั้งหมดฆ่าจากสติวิทเนี่ยมันต้องมาตกนรกคุณนี้คุณนี้คุณนี้ก็ชี้ก็จะโกหกตลอดเวลาใช่ไหมจ๊ะนี่แกรักษาสินการนาจะขาดมีสาวาสนะจำไม่ไว้รักษาสินที่ขาบทเดียวขาดหนึ่งที่ขาบทเมียแกก็เลยบอกว่าใครให้กินอะไรเขาบอกไม่เป็นไร ข้าวปลาเนื้อมันจะหมดเขย่าหาผักไทยยาามาทดแส่เรื่องความจนอยู่ในบ้านฉันรับอาสาว่ามันไม่ตายเรือก็เชี่ยฉันรักษาสิงเขาแล้ว พยายมพาเขาไปแล้วนี่แล้วก็บอกแกพบพยายมด้วยแกก็พบประการด้วยจะโกหกเรือพบทั้งสองอย่างก็มาวันนั้นวันที่เขาเป่าประกาศแกไม่อยู่บ้าน ออกไปธุระม้าบ้านไปหาผักหาหญ้าหาของที่เมอกินหาเกลือที่มันตายแล้วจาตที่มันตายในปายว่าเขาฆ่าแล้วก็มาทำเป็นอาหารจะไม่ทำบาปวันนั้นเหนือใหม่เข้าบริการนีาไปประกาศหาคนไปหาพระการมาเป็นบ้านคดีก็แล้วก็ไปในบ้านเขาแก่เมียเขาเลยเขาถามเมียถามว่าหัวไปไหน ก็หัวไปธุระเขาถามว่ามาทำไม เวลานี้พระมหากษัตริย์ให้เอาทองคำลูกไอ้เข้าลูกซักแสนหนักเลยมารางวัลแกคนที่จะไปติดต่อกับพระการ ถ้าใครติดต่อไปติดต่อพระการได้พอแค่รับไอ้สาไปหรือให้ทองคำทันทีถ้าไปติดต่อพระการได้กลับมาแล้วนี่จะมอบราชสมบัติให้ครึ่งหนึ่งคือเป็นมหาหมัดใครเป็นเป็นหายกระดาษมีเรือหน้ารองจะสบายใจ ยายเมียก็เลยบอกว่านีอไม่เป็นไรรักษาไม่ได้กับผัวฉันเขาไปติดต่อกับว่าตายกับพยายมมันมาคืนบ้านนี้เองนะ่จะหนาบันไลสิฉันรับอาสาว่ายังไงยังไงผัวฉันก็ไปได้แน่แต่นั่นเขาเลยมอบเป็ความให้พอตอนนี้เจอจากชาวบ้านเมียเล่าฟังก็ตกใจก็เลยบอกพี่ความจริงฉันไปไม่ได้ที่โกหกแกใช่ไหม มันโกหกใจก็ไม่ขี้เกียจไปหาเนื้อหาปลาเป็นเด็กเดียงสัตว์เนื้อโดยไม่ได้หรถ้าขัดคำสั่งเป็นมหากษัตริย์ตัหัวขาดเน่ทองคำก็ให้ไปแล้วผลที่สุดก็จำใจเอาไปตายดับหน้าก็แล้วกันก็เลยเข้าไปเฝ้าเป็นมหากษัตริย์พระมหาก็ัตริยเจ้าเประเสรมฐที่โกศงก็ทรงจัดการตามประสงค์ แกก็จะทำบ้านให้มีอาหารเสบียงกลางก็ตั้งใจว่าไปคราวนี้มันมีชีวิตกลับมาแน่แต่ถึงกลับมาก็ถูกพระราชาฆ่าตายจะให้ไปตายบนบาดหน้า ดีไม่ดีก็ไปอยู่ตามป่าตามดงหรือกาไปไม่ถึงมันอยู่ยังมีความสุขตั้งบ้านมันอยู่ก็แล้วไปมันมีบ้านอยู่ ก็เดินไประหว่างทางไปถึงในตอนต้นปรากฏว่าพบพบคุณแก่สองคน สองคนนี้ขุดบ่อถ้าเราจะตามหาน้ำกินไม่ได้ในสถานที่ใดเขาบ้านก็หาน้ำง่ายๆสองคนนี้จะหาน้ำไม่ได้เขาก็ถามตาแก่เขาเลยถามว่ายายตาตาไม่จับแดงที่จะไปหาพระกทรนะยายกระจายบอกรู้จักเลยเขาเดินไปทางทิศตะวันตกเลยแล้วไปถึงรายการก็ถามเลยว่าฉันยังไงหาน้ำจริงเขาไม่ได้อดน้ำลำบาก อยู่ใกล้น้ำบ่อน้ำน้ำก็แห้งก็ไปหากินน้ำไกลแสงไกลช่ไมครับเดินต่อไปอยู่ก็ไปเจอเหรียญตัวหนึ่งนอนอยู่คนต้นไทรไปทางไหนก็ไปันได้ได้เลี้ยววนไปวนมาใกล้ๆถึงใครก็มีความอดนอกจากจะมีสัตว์ตัวใดจะหายเข้ามาใกล้ก็ได้กินดังนั้นออกไปยาวพุ่มต้นไทรไม่ได้เพราะขามีการตอนแรกขามันรู้จักเดินเพราะการนั้นผู้หญิงก็บอกว่ารู้จัก พราะว่าถ้าจะไปถามด้วยโดยการมาถามนี่นะว่าทำไมฉันไปไหนไม่ได้อันดับที่สี่ที่สามมาสามข้อสองเวลาน้อยก็ไปเจอจระเข้ลอยขวางแม่น้ำอยู่ ก็ถามว่าเดินจะไปทึงนักเท่การไปเที่ยวบอกไปไม่ไกลแต่าะนั้นหน้าที่มันตกในช้าก็ถึงก็ผมก็จะบอกว่าถ้าไปถึงก็ตายก็ถามเลยว่าไอ้ฉันน่ะทำไมไปไหนไม่ได้ต้องเป็นจะเที่ยวขงแฟนแบบนี้ เรื่องความไม่ได้ทางใจสมัครใจการจากท่านทางสามทางสามจุดเดินไปไม่ไม่ช้าก็ถึงสมัครองพระการพอดีแต่การจริงพระการท่านอยู่ในมันไม่ตกทำมาเพื่อการจริงๆไม่มีเทวดาท่านแสดงถ้าไปถึงสนักของพระการจะไม่ถามได้การว่าเวลานี้พระเจ้าจะเสริฐที่ประสน้มาถามว่าพระองค์เลยบอกว่าพระเจ้าจะเสริฐที่ประสนจะตายภายในเจ็ดวันทำไมยังไม่ตาย ก็เลยบอกว่าท่านถามว่าก่อนเมื่อก่อนนี้ฉันบอกเขายังไม่ทำอะไรถ้่ฉันบอกแล้วก็ทำอะไรก็บอกว่าสร้างคือสร้างคือสร้างบ้านเป็นที่พักของคนเป็นสาธารณะสร้างสลาสาธารสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขุดบ่อน้ำเป็นต้นท่านก็เลยบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะตายได้ยังไง ถ้าไม่ทำมันต้องตายเพราะการทำอย่างนั้น ให้ความสุขคนกำพร้าคนเจนคนเดินทางมันมีความสุขมันเป็นการต่ออายุจะตายในระหว่างขัานกลางชีวิตเป็นได้ที่ระได้บอกเพราะว่าจะตายในระหว่างขัานกลางชีวิตเพราะบาปกรรมอันแอนตานาบิบาตแรกมันเนี่ยเข้ามาตัดรอยชีวิตเมื่อเมื่อเมื่อพระมาหาบทที่พระองค์นั้นทำแบบนี้มาสร้างความดีมันตายไม่ได้แต่ไปบอกกันเถอะ ถ้าที่ว่าจะตายก็ไม่ทำความดี ส่วนนี้มีทางความดีส่วนนี้มันตายไม่ได้ก็ก่อนที่จะกลับก็เลยถามถึงว่าทำไมจะเชือจถิงสองแกต้องจะบอกว่าไอ้เจราเชื่อสองคอในเวลาดีเขาจะทำบุญทำกุศลกันมันสร้างการขัดคอคนก็สร้างความดีตายไปแล้วนี่ไปเกิดเป็นเจระเข้ไปหาจริงกันที่ไหนก็ไม่ได้ต้องสางความเป็นสะพานแล้วก็ข้ามข้ามหัวข้ามหางหยียบหลังนั่นแหละ ถามว่างูเหลือมทำไมไปไหนไม่ได้ก็สั่งมาถามเขาก็เลยว่าสมัยก่อนเป็นคนเอาทรัพย์สินที่ตนมีอยู่เป็นมหาเศรษฐีฝังอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ไม่ไปไหนบนทางก็ไม่ทำศัษทีใช้สายจิตที่ห่วงเงินห่วงทองตายแล้วก็เป็นงูเหลือมถามว่าคนแก่สองคนมันทำไมจึงหาน้ำไม่ได้ก็บอกว่าในสมัยใจก่อนมีลูกสาวก็หวงกามารใครก็มาขอก็ไม่ยอมยกให้ ท่านก็เด้สั่งว่าถ้าไปถึงจระเข้ถ้าจะท่านจะบอกจระเข้ก็ต้องข้ามฝั่งไปก่อนนะ ถ้าจะไม่ข้ามไปก่อนถ้าบอกมันแล้วก็มันไปไหนได้เดี๋ยวก็ว่ายน้ำข้ามลำบากอานารย์ตอนนี้สองถ้าจะไปบอกกางูเหลือมเหตุต้นต้องสัญญาไปก่อนว่าถ้าบอกแล้วจะยอมให้ทรัพย์สินที่นี้ ถ้าจะบอกคนแก่แล้วไม่เป็นไรเพราะว่าคนแก่จะไม่มีอะไรไม่ถึงไม่มีน้ำจะกินในที่สุดเขาก็กลับ จับมาถึงจะราเ่อถามยังไงพี่ชายได้เรื่องไหมก็บอกได้เรื่องเนี่ยแต่จระเ่อถามบอกให้ฟังที่ลยบอกไม่ได้จะข้ามปากก่อน ถ้าไม่ข้ามก่อนจะเป็นะพายข้ามนั่นมันอย่งั้นฉันบอกไม่ได้จะเข้ก็ยองก็เลยบอกว่าใช้การก่อนเือกล้าในการบำเพ็ญทางเนิงตำบลตะกุศลเขาตายแล้วต้องถึงประมาณมาจากนรกก็ยังไม่พอขึ้นมาเป็นสัตว์เี้า ต้องมาเป็นจระเทศยึดลอยขวางคลองให้ชาวบ้านข้ามเหยียบไปเหยียบมาหาหางกินไม่ได้มีการลำบากต่อไปจะตั้งใจมีฮีเลตตาจิตคิดการมีกระทนทำบุญยินดีกับเขาก็จะมีความสุขถ้าบอกค่านั้นเดยเท่าแต่ชินใจตอนนั้นก็ไหวไปได้พอมาถึงงนเหลืองงนเหลืองก็ ถามก็บอกตอนนั้นจะสัญญาแต่ไม่ก็ต้องให้ทรัพย์ให้ใจที่นี่กันนะ โอ้เหรียญนี่ยมันใช้ทรัพย์ไม่ได้แล้วก็ยอมให้แล้วมาตัวจะเป็นอิสระเราก็บอกให้แล้วก็รอตัวเงินก็ไปหากินได้ที่อิสระไปถึงคนสองสามคนตาแก่สองสองตายายก็บอกตามความจริงให้ติดตั้งนี้ไม่ตายหลังจากนั้นขอรับเวลาได้สี่นาทีก็ไปหาพระราชาตรัสถึงให้ทรงทราบพระราชาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาบราษเรียนหน้ากขึ่นหนึ่งของพระราชา หลังจากนั้นแกก็นำคนมาขุดทรัพย์สินที่เหลือสังไว้รวมความว่าการรักษาสินหนึ่งตัวคือเว้นจากการลาบินบาตแต่ว่ามูสาวว่ากับเมียที่มีการรักษาความดี อย่างนี้องค์สมเด็จพระจุลศีไม่ถือว่าเป็นการขาดศีลเป็นการรักษาประโยชน์แล้วก็ต่อมาตอนนี้วาลีท่านมีมีก็จะกระทาจาร เมื่อท่านมาอยู่กับพระเจ้าประสงค์ที่กุศลได้มานานก็มีความเลื่อนสายในองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดขอบวชก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาที่ปฏิทานแล้วเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทเทศมากใน่ได้เวลาและเรื่องมันยาวตามรื่องสมเด็จพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสีเลนในสิตติงันติ คนที่มีศีลงก็เห็นมีความสุขแต่ความจริงทางคนนี้เขามีศีลข้อเดียวคือปานาติบาตแต่ปานาติบาตที่มันจะมีที่มันได้เพราะอาศัยเมตจิตเมตตาเป็นนาเป็นสมเมตตาเขาจะมีความสุขในอันดับแรกคือไม่ต้องไปหาจับก็โดยการศีสองเรื่องทองคำเลยเข้าหลุดจับได้โดยการศีสษาได้ทองคำเข้าจับที่เงินเหรียญให้แล้วก็โปยการรีสีได้เป็นหายไปแล้ว มันว่า สีเลในสุปฏิวันติพร้อมมีสุขด้วย แล้วก็สีเลในโพธิสมถะพร้อมกันต้องพกอมีทรัพย์สมบัติด้วยข้อที่สามมีว่า สีเลในทิฏฐิจิงติว่าใช้สีข้อเดียวน่แหละเพืนเหตุให้เขาเข้ามาใกล้พระเจ้าประสงค์ที่ประสงค์ในพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระมายสายสันดา สัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดการเทศเจ้าพระเจ้าก็เป็นพระอรหันต์เข้านิพานในปัจจุบัน พรานว่าการประกรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสักวันเป็นว่าศีลมีองนสงสารในกายคือศีลไม่เหตุมีการสุดศีลไม่เหตุได้ร่ำรวยศีลเห็นเหตุให้วิชานความคนนี้เข้ามาจากบ้านในฐานะที่เป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่ต่อมามีความเลื่อนใสในองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรคือมีศีลอันดับแรกก่อนที่พระพุทธเจ้าเพียงข้อเดียว ก็สามารถจะรู้อรหัตผลเป็นพระยะบุคคลในพระพุทธศาสนาได้เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสมาทายสีเกายคือัวสถ์สีถ้าตั้งใจปฏิบัติดดีจะรู้ว่าบุญบารมีที่ท่านปฏิบัติกันสามารถจะท่านทานได้เช่นเดียวกันอันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านว่าไปว่ามาเวลากำหนดสามสิบนาที ก็่ใช้วิจิตในใารธรรมเทศนาไว้กับเพียงแค่นี้ในที่สุดเป็นธรรมเทศนานี้ขบันดาเป็นผู้เป็นศาสนายโดยเป้นมายังมีโยื่องการเกิดเกิดว่ที่พระชนะมงคลสมบูรณ์ผลผลในจงจะเดินไปด้วยจากตัวพิตพรไายทั้งสี่ประการมีอายุวันน่าสุขาพระละบริพานหายทุกขั้นมีความประสงค์สิ่งใดถ้าขอได้สิ่งนั้นสงความปัารถนาเป็นทุกิดการ นัทานิสัจนามาในในสงสีและคาถาก็ขอยุติพระธรรมเทศนาลงทรงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีพระเจ้าละชนี้